om vir ander goede offers te verbrand. Hy die Heere, die God van zijn voorvaders, baie hartseer gemaakt. Die ander dinge wat met Olga's gebeur het en alles wat hij gedoen het, is geschreven in die boek van die konings van Jeda in Israël. Olga's het gesterf, en hulle het om begraven in die staat, in Jerusalem. Ja, hulle het om nie begraven in die grafte waar hulle die konings van Israël begraven het nie. Sy sien is uit koning geword na hom.